Hasan Basriy rahimahulloh bir qabrni oldidan qabriston oldidan o'tib ketayotganlarida bir ayolning yig'lab turgan bir ayolni ko'rdi. Bir ayolni ko'rdilarda u nihoyatda bir yangi bir libos kiyib olgan edi. Qabristonda bunday yangi libos bilan yig'lab turganligini ko'rib ajablandilarda aytdilarki bu yig'lab turishing bir xato bo'lsa bu libos bilan turishing ikkinchi xato dedi u ayol aytdiki bu qabristonga bu meni kelgan qabr bu qabrda yotgan meni kuyovim bo'ladi dedi kuyovim to'g'ri shunga sabrsizlik bilan keldim shuning uchun yig'layapman ammo bu libosni kiyishligimni sababi bu kuyovim meni shu libos bilan ko'rishligini yaxshi ko'rardi shu libosimni kiyib keldim dedi hasan basriy ibratdan behush bo'lib qoldilar Shularga kelgandan keyin yonidagi kishilar so'raganlarda aytdilarki, bu bir o'lik o'zining Habibini oldiga Habibi yaxshi ko'rgan libosni kiyib ko'rishlik borishlikni yaxshi ko'radi-yu, men nima uchun abadiy azaliy tirik bo'lgan Habib Parvardigorning huzuriga eng yaxshi ko'rgan taqvo libosini kiyib bormayman deb ibratlandim degan.